Question. Answer the foreign questions. Repeat after the confirmation. Yun. Ki kote Chimène soti? Li soti nan mache. De. Ki jan li pase jounen? Li an ba la ville depuis 6 e di matin. Lui fait bon la vente? Non, li pas fait bon la vente. 3. Qui ça, Louise fait jodi a? Li travay nan jaden et puis il lave rad. 4. Qui ça, Louise fait les chimènes passées? Li pranti repo, li chita nan pa pot la. Sek. Ki sa timoun yo ap fe? Yap menen bet nan tlo. Sis. Le louise wè shimen nan shemen li bonè? Non. li tak.